بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. والنازعات غرقا Kuffarlarning jonlarini qattiq tortib olg'uchi farishtalar bilan qasamki, والناشطات نشطا mo'minlarning jonlarini siliq olg'uchi farishtalar bilan qasamki, والسابحات سبحا Allohning amrini osmondan tez elib tushguchi farishtalar bilan qasamki, فالسابقات سبقا mo'minlarning jonlarini elib jannatga ilgirliguvchi farishtalar bilan qasamki, فالمدبرات أمرا Allohning amri bilan koinotning ishlarini boshqarg'uvchi farishtalar bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirilsizlar. Sizlardan cho'qim hisob ilindi. يوم ترجف الراجفة bu kun ya'ni qiyomat kunida zimin va uningdagi shaylar qo'shilib tavraydi uning orqasidilla osmon va uningdagi shaylar qo'shilib tavraydi bu kunda dillarni ya'ni kuffarlarning dillarini qo'rqinish bosidi shu dillarning egalarining ko'zlari qo'rqinishdan tikilib qarayolmaydi. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة Ular aytidi: "Rostda biz avvalqa holimiz qaytirilamdiq, ya'ni o'lgandan keyin tirilamdiq. أئذا كنا عظاما نخرة U bizning chirigan so'ngak bo'lib qolgan vaqtimiz emasmi?" قالوا تلك إذا كرة خاسرة Ular aytdi: "Undaq bo'ladigan bo'lsa, bu, ya'ni o'lgandan keyin tirilish ziyonli qaytishdir. Ya'ni biz o'lgandan keyin tirildigan bo'lsak, do'zax ahli bo'lganligimiz uchun ziyon tortquchilarmiz." فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة Bir sayha, ya'ni Israfilning sur chelishi bilanla ular, ya'ni jami xaloyiq yer ostidan zaminning ustiga chiqib qoladi. هل أتاك حديث موسى Sana Musoning xabari keldimi? إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى O'z vaqtida uni Parvardigori Tuva nomli muqaddas vodida mundoq deb chaqirdi. İzhəb ilə Fir'aun innəhu tağa. Sən Firavunun qışığı barğın. O həqiqətən həddidən aşdı. Fəqul həlləkə ilə ən təzəkkə. Onunğa küfrdən və günahlardan pak buluşnu xalamsan. Və əhdiyəkə ilə rabbikə fətəxşə. Seni Pərverdigarımını tonuşqa yetəklişimni xalamsan uni to'nisang parvardigoringdan qo'rqsanda yaxshi amallarni qilasan degin muso piravinga cho'ng mo'jizni ko'rsatdi piravin ollohning payg'ambari musoni inkor qildi va ollohning amriga osiylik qildi ondan piravin musodan yuz o'rib hiyla mikr ishlatishga kirishdi فحشر فنادى Seni Parvardigorimni tonishga yetaklishimni xohlamsan. Uni tonisang, Parvardigoringdan qo'rqsanda, yaxshi amallarni qilasan, degin. فأراه الآية الكبرى Musa Piravinga cho'ng mo'jizni ko'rsatdi. فكذب وعصى Piravin Allohning payg'ambari Musoni inkor qildi va Allohning amriga osiylik qildi. ثم أدبر يسعى Ondan Piravin Musodan yuz o'rib, hiyla-mikr ishlatishga kirishdi. فحشر فنادى U sehrgarlarni, askarlarni, tavalarni to'pildi va nido qilib فقال أنا ربكم الأعلى dedi: "Men sizlarning buyuk parvardigoringlar bo'laman." فأخذه الله نكال الآخرة والأولى Alloh uni dunyo va oxiratning azobi bilan jazoladi. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى shak shubsizki allohdan qo'rqadiganlar buningdan ibrat oladi أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها sizlarni yaratish mushkulmi yoki osmonni yaratish mushkulmi olloh osmonni yaratdi رفع سمكها فسواها uning egizligini yuksak qildi va kamkutsiz qildi وأغطش ليلها وأخرج ضحاها uning kechisini qopqorong'u kunduzni yo'p yo'riq qildi والأرض بعد ذلك دحاها shuningdan keyin zaminni ahli zaminning turishiga loyiq qilib yoydi أخرج منها ماءها ومرعاها zamindan buloqlarni oqtirdi o'simliklarni o'stirdi والجبال أرساها tog'larni zaminda muqim qildi متاعا لكم ولأنعامكم alloh taolo ularning hammasini sizlarning va hayvonlaringlarning foydalanish uchun yaratdi فإذا جاءت الطامة الكبرى qiyomat kelganda يوم يتذكر الإنسان ما سعى shu kunda inson yaxshi yomon qilmishlarini aslaydi وبرزت الجحيم لمن يرى qarg'uvchilarga jahannam ochiq ko'rsatildi فأما من طغى kimki kufrda gunohda chekidan oshidi ekan وآثر الحياة الدنيا dunyo tirikchiligini oxiratdan ortiq ko'rdi ekan فإن الجحيم هي المأوى uning joyi haqiqatan jahannam bo'ludi وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى parvardigorining oldida so'roq tortilishdan qo'rqadigan o'zini nafsi xohishiga berilishdan ya'ni harom qilingan narsalardan cheklagan odamga kelsak فإن الجنة هي المأوى haqiqatan uning joyi jannat bo'ludi يسألونك عن الساعة أيان مرساها ular sendan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi فيم أنت من ذكراها Sen onu kandahma bayan kılıp bereleysen, İlâ rabbike muntehâhâ. Onu biliş perverdigarına hastur. İnnemâ ente munziru men yahşâhâ. Senin vazifen fakat kıyametten korkuduğun adamını agahlandırıştır. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Ular qiyomatni ko'rgan kunda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kechqurun yoki bir attigan turgandek gumon qiladi.